Сура Аш-Шура. Совет. Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Амин. Ха-Мим. Айн-Син. Айн Син Каф. كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم Так внушает откровение тебе и твоим предшественникам Аллах могущественный, мудрый. له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم Ему принадлежит то, что на небесах и то, что на земле. Он возвышенный, великий. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض Аля инна Аллаха хуал гафурур рахим. Небеса готовы разверзнуться сверху от величия Аллаха, или от многочисленных ангелов, или от слов многобожников. Ангелы прославляют хвалой своего Господа и просят прощения для тех, кто на земле. Воистину Аллах прощающий, милосердный. والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل Аллах является хранителем для тех, которые взяли себе иных покровителей и помощников, помимо Него, сохраняет их злодеяния для того, чтобы они получили воздаяние, и ты не являешься их попечителем и хранителем. وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنه وفريق في السعير Так мы внушили тебе в откровении Коран на арабском языке, чтобы ты предостерегал мать селений, – жителей Мекки и тех, кто вокруг нее, и предостерегал от дня собрания, в котором нет сомнения. Одна часть людей окажется в раю, а другая часть окажется в пламени. ولو شاء الله لجعلهم امه واحده ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير Если бы Аллах пожелал, то сделал бы их одной общиной верующих. Однако Он вводит в свою милость того, кого пожелает. А у беззаконников не будет ни покровителя, ни помощника. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير Неужели они взяли себе покровителей и помощников вместо Него? Аллах является покровителем. Он оживляет мертвых, и Он способен на всякую вещь. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب Решение всего, в чем вы расходились во мнениях, остается за Аллахом. Скажи, таков Аллах мой Господь. Я уповаю только на Него и к Нему обращаюсь. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير Творец небес и земли, Он создал для вас супруг из вас самих, а также скот парами – Таким образом он размножает вас. Нет никого подобного ему, и он слышащий, видящий. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر Иннаху бикулли шейин алим. Ему принадлежат ключи небес и земли. Он увеличивает или ограничивает удел, кому пожелает. Он знает обо всякой вещи. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب Он узаконил для вас в религии то, что заповедовал Нуху, и то, что мы внушили тебе в откровении – и то, что мы заповедали Ибрахиму, Мусе и Исе. Исповедуйте религию и не расходитесь во мнениях относительно нее. Тяжко для многобожников то, к чему ты их призываешь. Аллах избирает для себя того, кого пожелает, и направляет к себе того, кто обращается к Нему. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمه سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب Они распались только после того, как к ним явилось знание по причине зависти и несправедливого отношения друг к другу. И если бы не было прежде слова от твоего Господа об отсрочке до назначенного срока, то их спор был бы решен. Воистину, те, которые унаследовали Писание после них, испытывают к нему смутные сомнения. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب ۖ وامرت لاعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجه بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير Посему проповедуй и следуй прямым путем, как тебе было велено. не потакай их желаниям и говори, «Я уверовал в то, что Аллах не спаслал из Писания, и мне велено относиться к вам справедливо. Аллах наш Господь и ваш Господь. Нам достанутся наши деяния, а вам – ваши деяния. Нет места доводам, дальнейшим спорам между нами и вами. Аллах соберет всех нас, и к Нему предстоит прибытие». والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضه حجتهم داحضه عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد Доводы тех, которые припираются относительно Аллаха, после того, как ему ответили верующие, бесполезны перед их Господом. На них падет гнев, и им уготованы тяжкие мучения. الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعه قريب Аллах тот, кто не спаслал Писание с истиной и весы. Откуда тебе знать? Возможно, час близок. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد Торопят с ним те, которые не веруют в Него, а верующие трепещут перед Ним и знают, что Он является истиной. Воистину, те, которые спорят о часе, находятся в далеком заблуждении. Аллаху латифун би'ибадихи ярзуку ман яша, ва хуа аль Аллах добр к своим рабам и наделяет уделом, кого пожелает. Он всесильный, могущественный. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب Тому, кто пожелал Нивы последней жизни, мы увеличим его Ниву. Тому же, кто пожелал Нивы мирской жизни, мы дадим из нее, но ему не будет доли в последней жизни. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم Или же у них есть сотоварищи, которые узаконили для них в религии то, чего не дозволил Аллах? Если бы не решающее слово, то их спор был бы уже решен. Воистину, беззаконникам уготованы мучительные страдания. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين امنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير Ты увидишь, как беззаконники будут трепещать от того, что они приобрели, когда это падет на них. А те, которые уверовали и совершали праведные деяния, прибудут в райских садах. Им уготовано у их Господа все, что они пожелают – это и есть великая милость. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنا Инна Аллаха гафурун шакур. Это то, чем Аллах радует своих рабов, которые уверовали и совершали праведные деяния. Скажи, я не прошу у вас за это никакой награды, кроме любви ради близости, ради моей близости к вам или ради вашей близости к Аллаху. Тому, кто приобретет добро, мы увеличим его, Воистину, Аллах прощающий, благодарный. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور Или же они говорят, что он возвел навет на Аллаха. Если бы Аллах пожелал, то наложил бы печать на твое сердце. Своими словами Аллах стирает ложь и утверждает истину. Воистину, Он знает о том, что в груди. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون Он тот, кто принимает покаяние своих рабов, прощает злодеяния и знает то, что вы совершаете. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد Он отвечает тем, которые уверовали и совершают праведные деяния, и приумножает им из своей милости а неверующим уготованы тяжкие мучения. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير Если бы Аллах увеличил удел своим рабам, они стали бы бесчинствовать на земле. Однако Он не спосылает его в меру, как пожелает. Воистину, Он ведает о своих рабах и видит их. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد Он тот, кто не спосылает дождь после того, как они отчаиваются, и распространяет свою милость. Он достохвальный покровитель. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير Среди его знамений создание небес и земли, а также тех живых существ или те живые существа, которых он расселил на них. Он способен собрать их, когда пожелает. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки, и Он прощает вам многое. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير Вы не спасетесь бегством на земле, и нет у вас помимо Аллаха ни покровителя, ни помощника. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام Среди его знамений плывущие по морю корабли, подобные горам. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور Если он пожелает, успокоить ветер, и тогда они останутся неподвижными на его море поверхности. Воистину в этом знамение для каждого терпеливого, благодарного. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير Он может погубить их, корабли, за то, что они, люди, приобрели, но он прощает многих. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص Те, которые припираются относительно наших знамений, знают, что они не смогут сбежать. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون Все, что даровано вам, является приходящим благом мирской жизни, а то, что есть у Аллаха, будет лучше и долговечнее для тех, которые уверовали и уповают на своего Господа. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ которые избегают великих грехов и мерзостей и прощают, когда гневаются. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون которые отвечают своему Господу, совершают намаз, совещаются между собой о делах и расходуют из того, чем мы их наделили. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون которые мстят, когда против них поступают несправедливо. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين Воздаянием за зло является равноценное зло. Но если кто простит и установит мир, то его награда будет за Аллахом. Воистину, он не любит беззаконников. ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل Нет укора тем, которые мстят после того, как с ними поступили несправедливо. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم Укора заслуживают только те, которые поступают несправедливо с людьми и бесчинствуют на земле безо всякого права, и им уготованы мучительные страдания. А если кто проявит терпение и простит, то ведь в этих делах надлежит проявлять решимость. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما راوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل У того, кого Аллах ввел в заблуждение, После этого не будет покровителя.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 Те же, которые уверовали, скажут, воистину, потерпевшими убыток являются те, которые потеряли самих себя и свои семьи в день воскресения. Воистину, беззаконники пребудут в вечных мучениях. وما كان لهم من اولياء ينصرونهم ومن يضلل الله فما له من سبيل У них не будет покровителей и помощников, которые бы помогли им вместо Аллаха. Нет пути тому, кого Аллах ввел в заблуждение. استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجا يومئذ وما لكم من نكير Ответьте вашему Господу, прежде чем наступит день от Аллаха, который невозможно отвратить, или день, который Аллах не отвратит. В тот день не будет для вас убежища, и вы не сможете отрицать свои грехи. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وانا اذا اذقنا الانسان منا رحمه فرح بها وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم فان الانسان كفور Если же они отвернутся, то ведь мы не посылали тебя их хранителем. На тебя возложена только передача откровения. Когда мы даем человеку вкусить нашу милость, он радуется ей. Когда же его поражает зло за то, что приготовили его руки, то человек становится неблагодарен. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور Аллаху принадлежит власть над небесами и землей. Он творит, что пожелает. Он одаряет, кого пожелает, потомством женского пола, и одаряет, кого пожелает, потомством мужского пола. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير Или же он сочетает потомство мужского и женского полов, а того, кого пожелает, он делает бесплодным. Воистину Он знающий, всемогущий. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء علي حكيم Человек недостоин того, чтобы Аллах разговаривал с ним иначе, как посредством откровения или через завесу. Или же он отправляет посланца, который с его позволения внушает посредством откровения то, что он желает. Воистину, он возвышенный, мудрый. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم Таким же образом мы внушили тебе в откровении дух, Коран, из нашего повеления. Ты не знал, что такое Писание и что такое вера. Но мы сделали его светом, посредством которого мы ведем прямым путем того из наших рабов, кого пожелаем. Воистину, ты указываешь на прямой путь. Путь Аллаха, которому принадлежит то, что на небесах и то, что на земле. Воистину, к Аллаху возвращаются дела.